Արցախի հանրային ռադիոյի լրատվական թողարկումները կարող եք ունկնդրել երկուշաբթից շաբաթ օրերին։ Այսօր լրատվական ծրագրի թողարկումները եթեր կհեռարձակվեն ժամը 14:05-ին, 15-ին եւ 17-ին։ Ժամը 14:30-ին լուրեր արտերկրից, 15:30-ին մշակութային լուրեր, 16:30-ին լուրեր մարզաշխարից, 17:30-ին լուրեր տարածաշրջանից։ Կոնտակտային հեռախոս 94 39 93 Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվականի թողարկումն է ստուդիայում Անի Մանգասարյանը։ Բարև ձեզ։ Նախորդանորությունների մասին համարոտ։ Հանրապետությունում ավարտվել է հազգավոր հացահատիկայիների բերքահավաքը։ Հակառակորդի կողմից ընդգծված ակտիվություն քարոշչական ճակատում։ Տարածքների մաքրման եւ արոտավայրերի ջրարփիացման աշխատանքներ են տարվում Մարտունու շրջանի Թաղավարտ համայնքում։ Տրեյնինգներ Արցախի գործարար շրջանակների հետ։ Աղթամար կղզու Սուրբ Խաչ եկեղեցում 3 տարվա ընդմիջումից հետո կրկին պատարակ կմատուցվի։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Հանրապետությունում ավարտվել է հացահատիկայիների բերքահավաքը։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանի տեղեկատվությամբ բերքահավաքի ենթակա հացահատիկային ցանկատարածությունները կազմել են ավելի քան 68283 հեկտար, որից շուրջ 36618-ը ցորեն, 30000-ը գարի եւ 1553-ը հաճար։ Գարու համախառը բերքը կազմել է 50282 տոննա, ցորենինը 81639 տոննա եւ հաճարինը 2039։ Ընդհանուր համախառնբերքը կազմել է 133960 տոննա, միջին վերքատվությունը հեկտարից ավելի քան 20 ցենտներ, նշել է Վիլեն Ավետիսյանը, հավելելով, որ եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով նախորդ տարվա համեմատ այս տարվա վերքատվությունը ցածր է։ Անդրադառնալով կարկտահարության հետևանքով գյուղատնտեսական նշանակության տարածքների վնասների չափերին, փոխնախարարն ասել է, որ ընդհանուր առմամբ 30-ից 100%-ով վնասվել է շուրջ 15000 հեկտար ցանքատարածություն, որից 13000 2800 հեկտարը հասկավոր հացահատիկային էր, ընդ որում 9000 հեկտարը տուժել է 100%-ով։ Վիլեն Ավետիսյանի հաղորդման բնական աղետների հետևանքով տուժած հողօգտագործողներին դրամական աջակցություն ցուցաբերելու վերաբերյալ նախագիծն իրենց կողմից արդեն ներկայացվել է կառավարության հաստատմանը։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Արցախ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից բարբերաբար ձեռնարկվող անհաջող նախահարձակորցողություններին զուգահեռ ընդգծված ակտիվությունը նկատվում նաև քարոշչական ճակատում։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Արցախի պաշտպանական բանակի մամուլի խոսնակ Սենոր Հասրաթյանը։ Հատկանշական է, որ այդ գործընթացին ներգրավում են ոչ միայն հարևան երկրի պետական ու ոչ պետական տեղեկատվակարոշչական ոլորտի ներկայացուցիչները, այլև շատ հաճախ բանակի ղեկավարություն ու յենթակա զորամիավորումների հրամ հրամանատարները։ Ավելին, ցավալվող քարոշչության առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ վերջիներից կողմից միտումնավոր կերպով փորձ է արվում շփման գծում նախ բարբերաբար իրենցից կսադրած սրացումները մեղքը բարթել հայկական կողմի վրա, իսկ այնուհետև հանրությանը մատուցել, թե ինչպես է այդ ամենին հերոսաբար դիմագրավում իրենց փառավոր բանակը։ Բոլորովին վերջերս ադրբեջանական լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում զորամիավորման հրամանատար Խագանի Ջաբրայիլովը նույն ոճով մեղադրանք ներկայացնելով և հայկական կողմին գնաց ավելի հեռուն եւ ոչ ավել ոչ պակաս կատարեց հետեւյալ ամպագորգոր հայտարարությունը. Բնականաբար առ այսօր մեր ողերիմ ճշնամին չի կարողացել որևէ անգամ հասնել իր նպատակին։ Ադրբեջանական բանակն արդեն այն չէ, ինչ եղել է 25 տարի առաջ։ Ներկապահին մեր զինանձնակազմի բարոյահոգեբանական ոգին անչափ բարձր է եւ սպասում է Գերագույն գլխավոր հրամանատարի մարտական հրամանին։ Չթերագնահատելով ճշնամական բանակի հնարավորությունը, այդուհանդերձ արժե Բաքվի տակ գլուխներին զգուշացնել, որ մարտական կարողությունների գնահատականը որոշվում է խրամատում, այլ ոչ թե բարձրագույն հայտարարություններով։ Իսկ առ այսօր խրամատում կատարվածը չկրկնվելու համար առնվազն ձեզ պետք է ունենալ հիշողություն եւ եղածը չգերագնահատելու խոհեմություն։ Հակառակ դեպքում պարոն Ջաբրայելով հավանականությունը շատ մեծ է, որ կրկին կարող է հայտնվես նույն այն վիճակում, ինչպիսին անձամբ քո աշկի վրա զգացել ես եւ 1992-94 թվականներին եւ դրանից հետո ընկած ժամանակահատվածում, գրել է Սենոր Հասրատյանը։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Անասնաբուծության կանոնակարգում եւ արոտավայրերի կառավարում ծրագրի շրջանակներում Մարտունու շրջանի Թաղավարտ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող տարածքներում կատարվում են քարերից եւ թփուտներից մաքրման արոտավայրերի ջրարփիացման աշխատանքներ։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտազդիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Ընթացիկ աշխատանքների մասին մեծ տեղեկություն տրամադրեց համայնքի ղեկավար Լևոն Արլավերդյանը։ Մի քանի ամիս է ինչ համայնքում մեկնարկել է անասնաբուծության կանոնակարգում եւ արոտավայրերի կառավարում ծրագրի փոխնական շրջանը։ Հաշվի առնելով նրա հերանեկարային լինելը, յուղնախարարության կողմից կատարվում են գործնական աշխատանքներ ծրագիրը նպատակին հասցնելու համար։ Պահի դրությամբ 3 տարբեր վայրերում Սինանուն տապ, Աթանց թումբ, Թութունց ստաց տարածքներում կատարվում են մաքրման աշխատանքներ։ Նախկինում այդ տարածքները ծառայում էին որպես արոտավայրեր։ Ժամանակի ընթացքում անուշադրության մատնելու հետևանքով արոտները պատվեցին ծառերի, թփերի եւ սպիտանի խոտերի ծածկույթով։ Աշխատանքը շատ է, դժվարությունները նույնպես, բայց համատեղ ուժերով հաջողության կհասնենք նշում է համայնքի ղեկավարը։ Գյուղացիները կազմակերպած մասնակցում են աշխատանքներին։ Նախատեսված է միջև տարեվերջ ավարտին հասնել 300 հեկտար տարածքի մակրումը։ Աշխատանքները կատարվում են գյուղնախարարության եւ համագյուղացիների համատեղ ուժերով։ Յուրաքանչյուր հեկտարի համար տրամադրվում է 38000 դրամ։ Վերոնշյալ տարածքներում ամեն կիրակի աշխատում է մոտ 45 հոգի տարբեր խմբերով։ Գյուղացիների քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ մոտ ապագայում համայնքը կունենա բարեկարգ արոտավայրեր, որոնք կանոնակարգված օգտագործելու եւ հերթափոխ արածացման դեպքում հետագայում անասունների կերի պակաս չլինի։ Արոտավայրի վիճակացման աշխատանքներն իրականացվում են Վարանդաշին Թագբաշնի Տիրական ընկերության համապատասխան մասնագետների կողմից։ Համայնքում անասնագլխականակը փոքր ծիվ չի կազմում, իսկ արոտավայրի բարեկարգման շնորհիվ այն զգալի կավելանա։ Համակի ղեկավարի հետ ունեցած առանձնազրույցի ընթացքում տեղեկանցանք նաև որ ներկա պահին թաղավարտում աշխատանքներ են կատարվում արտեզյան ջրհորի կառուցման ուղղությամբ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ ամրան շրջանում շրջօրյա դրամատագարման համար արկա խմելու ջրային պաշարները չեն հերիքում։ Գյուղացիները ջուր են ստանում 2-ից 3 օրվա ընդմիջումով մի քանի ժամով։ Այսօր հույսն ենք, որ հաջորդ ամառ թաղավարտին խմելու ջրի հարց չի ունենա, քանի որ հատված արտեզյան ջրհորի ստացված պաշարները կբավարարեն բնակության պահանջը, ասում է Լևոն Ալավերտյանը։ Գյուղական համայնքներում նման ծրագրերի կիրառումն անհրաժեշտություն է, որոնք հնարավորություն կտան լուծելու սոցիալական եւ այլ նշանակության մի շարք խնդիրներ։ Երևանում գործող BSC բիզնեսի աջակցման կենտրոնի հիմնադիր եւ ինչպես ունենալ քո սեփական բիզնեսը գրքի հեղինակ Սամվել Գևորքյանն այս օրերին կրկին Արցախում է։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Ինչպես ունենալ քո սեփական բիզնեսը գիրքը գրվել է 2016-17 թվականների ընթացքում եւ հիմնական թիրախն այն մարդիկ են, ովքեր ցանկություն ունեն սկսելու իրենց սեփական բիզնեսը, ինչպես նաեւ նրանք, ովքեր արդեն սկսել են եւ նպատակ ունեն խնդիրներ լուծել իրենց բիզնեսն ավելի լավ զարգացնելու եւ կառավարելու ուղղությամբ։ Հեղինակի Սամվել Գևորգյանի խոսքով գիրքի վերնակի իր արդեն իր ոնց էլ գաղափարը տալիս է ես Արցախը նույնպես դիտարկում Հայաստանի մասը տեսակետից որովհետև եթե ասում սեփական բիզնես Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում, նաև ինչու ոչ Ստեփանակերտում, հա այդ տեսակետից ուղղված է ամբողջ հայ հասարակության այդ բիզնեսը հայկական բիզնեսին ադապտացված գիրքերը գրքի գաղափարը կայանում է նրանում որ պլանավորելուց կազմակերպելուց եւ կառավարելուց զատ նաև պետք է բիզնեսն այսօրվա պայմաններում զարգանա Այդ նպատակով գրքում լրացուցիչ գլուխներ են ավելացել գրքում բազմաթիվ գործիքներ կան, որոնցից մեկը նշած տեստերն են։ Գրքի կառուցվածքը ընդհանրապես այնպիսին է, որ բաղկացած է 4 հիմնական մասերից, ինչպես եւ արդեն նշել։ Եվ գրք առաջին գլուխը հենց վերնագրված է եւ վերաբերում այն թեմային, արդյոք ես ձեռներեց եմ։ Գրքում զետեղված են տարբեր թեմաներով նյութեր, այդ թվում բանակցությունների, վաճառքների, թվային մարքեթինգի վերաբերյալ, որը սկսնակ եւ գործող ձեռներեցներին կոգնի ավելի հեշտ կառավարել իրենց բիզնեսը։ Այն գրվել է անհրաժեշտությունից ելնելով, քանի քանի որ ամեն օր տասնյակ մարդիկ նույն հարցն են տալիս, ինչպիսի բիզնես կարելի է սկսել, բոլոր հարցերի պատասխանները ներկայացված են այստեղ ամեն տեստ իր յուրահատկությունները ունի, բայց դրա ընդհանրապես լրացուցիչ անգամ դու քեզ ճանաչել, լրացուցիչ անգամ ստուգել, այսօր արդյոք այս կետը արվում է թե ոչ, արդյոք այստեղ ես ունեմ հնարավորություններ զարգացնելու հմտությունները թե ոչ։ BSC բիզնեսի աջակցման կենտրոնի հիմնադիր Սամվել Գևորգյանն իր այցելության ընթացքում հանդիպել է երիտասարդ գործարարների, ինչպես նաև բանկային համակարգի աշխատողների հետ եւ նրանց համար անցկացրել տրեյնինգներ։ Ես ունեմ, կառավարում եմ իմ խորհրդատվական եւ տրեյնինգային ընկերությունը BSC բիզնեսի աջակցման կենտրոն։ Առաջնահերթ դա է իմ գործունեությունը։ Օրինակ այս պահին Ստեփանակերտում եմ գտնվում, քանի որ բանկերից մեկի համար դասընթացներ եմ իրականացնում վաճառքի եւ սպասարկման ոլորտում։ Սամվել Գևորգյանը խորհրդատվություններ է անցկացրել նաեւ հյուրատնային բիզնեսով զբաղվողների հետ, այդ համատեքստում նրան սանոթացնելով որոշակի նրբությունների հետ։ Դասընթաց ունեմ նաև հյուրատների զարգացման առումով, հյուրատները ուրեմն մեկում են ձևավորել, սկսնակ ձեռներեցների համար իրենց աջակցություն, որպեսզի իրենք իրենց բիզնես պլանները մշակեն եւ պարտներներ փորձեն գտնել։ Բիզնեսի աջակցման կենտրոնի հիմնադրի խոսքով մի քանի ամսից եւս նախատեսվում են այցելություններ Արցախ բիզնես խորհրդատվություն անցկացնելու փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերի հետ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Հայկական միջօրեական 3 տարվա ընդմիջումից հետո կրկին սեպտեմբերի 9-ին Վանի Աղթամարկղզու հայկական Սուրբ Խաչ եկեղեցում Պոլսո հայոց պատրիարքարանի կողմից կմատուցվի պատարակ։ Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել էր Պոլսո հայոց պատրիարքի փոխանորդ Արամ arczepiskopos Աթեշյանը, մինչ այժմ պատարակներ չեն մատուցվել անվտանգության որոշակի նկատառումներով։ Արդեն բազմաթիվ հայտեր են ստացվել տուրիստական գործակալությունների կողմից, իսկ հյուրանոցներում մարդիկ սկսել են ամրագրման գործընթացները։ Նախորդ տարիներին անցկացված պատարակներին մասնակցել են բազմաթիվ մարդիկ Հայաստանից, Թուրքիայից, Նիդերլանդներից, Ավստրիայից, Կանադայից, ԱՄՆ-ից, Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, Իրանից, Արաբական Միացյալ Էմիրություններից։ Հիշեցնենք, որ Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցին թուրքական կառավարության ֆինանսավորմամբ վերականգնվել էր 2010 թվականին եւ բացվել թանգարանի կարգավիճակով։ Եկեղեցու վերանորոգումից հետո հայ համայնքը տարին մեկ անգամ այնտեղ պատարակ անցկացնելու թույլտվություն ունի։ Ամերիկայի հայկական թանգարանի ներկայացուցիչները եւ Գլենդելի քաղաքային խորհրդի անդամները համագործակցության մասին հրճակագիր են ստորագրել։ Ստորագրման արարողությանը ներկա էր Գլենդելի քաղաքապետ Զարե Սինանյանը։ Այսօր Գլենդելի համար մեծ օր է եւ մենք ուրախ ենք, որ Ամերիկայի հայկական թանգարանի ապագա տունը կլինի մեր քաղաքում, ասել է Սինանյանը։ Քաղաքային խորհրդի անդամ Պոլա Դիվայն ընդգծել է, որ թանգարանը կդառնա քաղաքի մարգարիտը, որով նրանք բոլորը կհպարտանան։ Գործադիր նախագահ Պերճ Կարապետյանի խոսքով թանգարանի շինարարությունը կսկսվի հաջորդ տարի։ Թանգարանում կլինի թատրոն, ուսումնական կենտրոն, ցուցադրական խոհանոց եւ սրճարան։ Ավելի վաղ Գլենդելի խորհուրդը որոշում էր կայացրել թանգարանի համար 55 տարով տարածքի վարձակալման մասին։ Վարձի վճարը տարեկան կկազմի 1 միլիոն դոլար։ Միջոց Միջոցառման ընթացքում խորհրդի անդամ Վարդան Կարապետյանը նշել է, որ այս կենտրոնը նախատեսված է երեխաների համար, ինչպես նաև այսօրվա եւ ապագայի բնակիչների համար, որտեղ նրանք կարող են իմանալ, որտեղից են եկել հայերը եւ ուր են գնում։ Կանադայի Հայդատի հանձնախմբի պատվիրակությունը հանդիպում է ունեցել Կանադայի փոքր բիզնեսի եւ արտահանման խթանման նախարար Մարինե Գանի հետ։ Ինչպես տեղեկացրին Հայդատի կենտրոնական խորհրդից, Հայդատի հանձնախմբի պատվիրակության կազմում եղել են Շահեն Միրաքյանը, Սևակ Բելյանը եւ Մարիանա Դավթյանը։ Հանդիպման ընթացքում Կանադայի Հայդատի հանձնախմբի պատվիրակության անդամները նախարարին ներկայացրել են հանձնախմբի աշխատանքները եւ Կանադայի հայկական համայնքի պատմությունը։ Մտքեր են փոխանակվել եւ արդյունավետ քննարկումներ տեղի ունեցել փոքր բիզնեսի եւ արտահանման խթանման ուղղությամբ Կանադայի կառավարության ворթեգրած քաղաքականության, Կանադայի Հայդատի հանձնախմբի առաջիկա նախաձեռնությունների, հայ-կանադական երկկողմ հարաբերությունների Արցախում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Քննարկվել է նաեւ Երևանում կայանալիք ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի, ինչպես նաեւ Կանադայի Հայդատի հանձնախմբի քաղաքականության առաջնահերթությունների հետ կապված հարցեր։ Կողմերը պայմանավորվել շարունակել են շարունակել համագործակցությունը քննարկված հարցերի եւ Կանադայում հայկական համայնքի հետ կապված հարցերի շուրջ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 13-ից 18, ցերեկը 25-ից 30 աստիճան տաքություն։